בחצר בראש גל הזבל הוא הכיר, קיר קיר, פרגיונת נפלאה. על גל הזבל, אה אה, אה, אה הוא הכיר פרגיונת נפלאה. על גל הזבל, אה אה, אה הוא הכיר פרגיונת נפלאה. קרה. הכיצד כל בנות קרבולת על הגבר הרימו קרקרה? הן קראו תועיל הקטנטונת לחכות, קוד קוד, בינתיים לתורה. יש תור יש והתק, אה, אה, אה, אה תחכה הקטנטונת לתורה. יש תור יש ותק, אהה אהה, תחכה הקטנטונת לתורה. וכעת הפרגית היא גברת, אך עודנה יושבת בביטול. אם כעת הפרגית היא גברת, איך עודנה יושבת בביטול? עד היום תורה לא הגיעה לביקור, קור קור, ואפילו לטיור. אבל הגבר, אהה, הוא מסכן, מתחתן עם כל הלול. אבל הגבר, אהה, הוא מסכן, מתחתן עם כל הלול. אבל הגבר, אהה, אהה ומסכן, מתחתן עם כל הלום, זה מסכן, זה... מסכן? אני לא יודעת, אבל נגיד. אה, טוב. שלום ארגון. שלום אמירה. שלום לכם, אנחנו כאן בצחוק בשתיים, ברדיו קסם. 106 FM. ואיתנו משה ירונסקי. אה, היום משה... התקן הטכנאי. הוא הטכנאי שלנו. אה, טוב, אנחנו פתחנו... אז למה צהל התרנגול ספר לנו? למה את מפריעה? הנה, בדיוק לא עמדתי, לא עמדתי להגיד את זה. כן. תתקרבי למיקרופון. כן, הנה אני. יפה. אז אנחנו מקדישים היום את התוכנית לנושא אחד. והוא? את יודעת מה הוא. כן, אבל המאזינים שלנו לא יודעים. אז אמר במסכה, זה נגמר, יש שיגידו, סוף סוף נגמר, יש שיגידו, אה, חבל שנגמר, אבל זה נגמר. זה נגמר, ואנחנו יודעים מי הזמר במסכה, מי הזמר מאחורי אה, תחפושת התרנגול, צחי הלוי. עשה את זה יפה. עשה את זה יפה מאוד. אז אה, פתחנו עם אה, שיר שנקרא... תרנגול. סמוך על התרנגול. הופה, כן, מתאים. ככה זה נקרא. נעמי שמר כתבה את המילים, יוחנן זרעי כתב את הלחן, יכול להיות שאנחנו עוד ניתקל ביוחנן זרעי בהמשך. עכשיו, אה, בעצם גם מי ששרו את השיר הם קצת התחפשו, כי אה, זה רן ונמה, הצמד כן. רן ונמה. עכשיו, רן הוא רן אלירן, אוקיי. אבל הוא לא רן אלירן, הוא במקור מנחם לייזרוביץ'. הוא חשב שרן אלירן יהיה שם קצת יותר... אה, כן, uh, זה בהחלט שם קצת יותר, uh, כן. ונמה. נמה. היא לא נמה, היא uh, נחמה הנדל. אבל כשהם... אה, אה, שהיא השאירה את השם שלה. אה, כן, היא השאירה את השם, היא הפכה להלנה בהמשך, ואחר כך חזרה להיות נחמה, אבל כשהם יצאו לחוץ לארץ, בהזמנה של אד סליבן, שרצה להביא אומנים ישראלים לתוכנית שלו, למופע הטלוויזיה החשוב. הם לא יודעים להגיד חטא. הם יגידו נח... נהמה, אז, אז רן ונמה. נמה זה בהחלט יותר כן? קל להם. עכשיו, אה, צחי הלוי הוא שחקן, אבל נכון. הוא התחיל בתור זמר, חוץ מזה שהוא גם במיומנה, אבל הוא התחיל בתור זמר. והוא אה, היה בעונה הראשונה של The Voice, ואפילו הגיע לגמר. אז הנה שיר שהוא שר ב-The Voice, ובואי תשמעי איך צחי הלוי עושה אדם לוין ממרון 5, Moves like Jagger. גרסה של צחי הלוי. Just shoot for the stars if it feels right and if from my heart. If you feel like and take me away, make it okay. I swear I'll behave. You wanted control, so we waited. I put on a show. Now we're naked. say I'm a kid, my ego is big, I don't give a shit. And it goes like this Take me by the tongue and I know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you. smile. Take control oh, we just for the night. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. Uh, so watch and learn. I won't show you twice. Head to toe, oh baby, rub me right. But if I share my secret, you're gonna have to keep it. Nobody else can see this. Hey. show you all the moves like Jagger. Got the moves like Jagger. Got the moves like Jagger. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I own you with the moves like Jagger. Got the moves like Jagger. Got the moves like Jagger. נחמד מאוד. בהחלט. נחמד מאוד. אם אה, יכול להיות... ואושר לא רע בכלל. ויכול להיות שאנחנו עוד נשמע עוד צחי הלוי בהמשך, אבל לפני זה, כן. אה, אז אה, היה שם צחי והייתה גם אשתו. נכון. בתחפושת. היא הייתה חסידה. חזית, זהו. כן. לוסי כן. אהרי, שהייתה חסידה. שהפתיעה גם לטובה, יש לה אחלה קול. נכון. אז יפה שבני זוג אה, נמצאים בתוכנית. יש שיר על חסידה? יש שיר. טוב שאת שואלת, יפ, יפה שאת שואלת. לא תכננו את זה מראש, אבל יפה שאת שואלת. את זוכרת שאמרתי לך שנשמע עוד פעם יוחנן זרעי? כן. אז יוחנן זרעי אה, הלחין את השיר הזה, יורם תיארלב כתב את המילים, והשלושרים שרו על אה, אישה חסידה הייתה. וואלה. אישה חסידה היא הייתה בחיי, יא בבמבם, יא בבמבם, אשמור לה את חסד ימי נעוריי, יא בבמבם, יא בבמבם, זוהי שלימדתני באופל חדרה, פרק לפרק את כל התורה. Yabba bum bum, yabba bum bum, yabba bum bum, yabba ba ba ba ba bum, yabba bum bum, yabba bum bum, yabba bum bum, yabba bum. פסוק שלימדתני בלילה ראשון, יאבה במבם, יאבה במבם, חיים מוות ביד הלשון, יאבה במבם, יאבה במבם, בלילה שני לא אשכח ידידיי, מרב ומרב וחסדי כל שדי. יאבה במבם, יאבה במבם, יא במבם, יאבה בבא ותלמדני את חוק התנ"ך, אחוז בזה וגם מזה ידך אל תנ״ך. בלילה שלישי היא אותה צדיקה, יא בבמבם, יא בבמבם, כמעט וגרמה לי מיתת נשיקה, יא בבמבם, יא בבמבם. ותכף מי בדרך צרה, איזה הוא גיבור הכובש את יצרה. יבא אז טרם הבחנתי בין שמאל לימין, אך היא בלחישה יגעתו ומצאתו, תאמין, טעמים. ואז מדי לילה חמדנו לצאן, יא בבמבם, יא בבמבם, דבר לא עמד אז בפני הרצון, יא בבמבם, יא בבמבם. למדנו כל פרק, כל תג ופסוק, חזרנו על כל סימני הביסוק. יא בבמבם, יא בבמבם, יא בבמבם. היא הייתה אחת מל"ו, כשהתחילה ללמד, סגרה היא את הוו. יאבה במ במ, יאבה במ במ, יאבה במ אלה היו השלושרים. אישה חסידה, אה, אז מי שסיימה במקום השני, בהזמה ובמסכה, הייתה רינת גבאי, והיא הייתה השפירית. באמת מקסימה. אנחנו דווקא חשבנו שהיא uh, תזכה, אבל... Uh... אני חושבת שבהחלט uh, מהרבה בחינות הגיעה לה, אבל אז גם יודע... מקום שני זה לא רע. כן, אז את יודעת איך אנחנו מחברים את אה, אישה חסידה עם אה, רינת גבאי? לא. אני אגיד לך איך. אה, יש לה חברת הפקות שנקראת חסיד ההפקות. לרינת גבאי? כן. איזה קטעים. כן, והיא גם מה שנקרא מתחזקת. אז היא הייתה צריכה להיות החסידה. אז זה היה קל מדי. כן. היא גם מתחזקת. ככה, כמו אומרים, שאומרים. כן. כן. מה אני אגיד לך? אה, הגמר הזה היה צריך להיות רגע מושלם לשפירית, אבל בסוף התרנגול ניצח, כמו שאנחנו יודעים. אבל בכל זאת, אנחנו נשמע את רינת גבאי שרה רגע מושלם, זה שיר הנושא של האלבום שלה שיצא לפני שנתיים. רגע מושלם, רינת גבאי, הפעם למבוגרים. מחשבות בתובנות סגירת מעגלים ביום רגוע איזה סוף שבוע איזה רגע מושלם נביט על השקיעה נלך על החולות עד שנאהב עד כלות נעוף לנו ברוח נדבר פתוח חופשי, מאבדת את הראש אבל יודעת, זה לגמרי אנושי, מעל הזמן אני נשארת, פותחת את הלב, מאבדת את הראש אבל זוכרת, נבראים מן הכאב. הגלים ניגע בעומקים במים מסלולים ונקשיב לשקט נשמתי זועקת איזה רגע שם ביחד זה אחד נרגיש את השלמות נבין שזוהי זכות נזכור מאיפה באנו ולאן הגענו איזה רגע מושלם חופשי, מאבדת את הראש אבל יודעת, זה לגמרי אנושי, מעל הזמן אני נשארת, פותחת את הלב, מאבדת את הראש אבל זוכרת, נבראים מן הכ... יפה מאוד. אה, אנחנו רוצים לעשות כבוד גם ל... לא נקרא להם שופטים, כי אה, נקרא להם פאנליסטים, כן? אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז אה, גם הם היו חלק חשוב מהסיפור הזה. בהחלט. והם כלאו בחלק גדול מהמקרים. נכון. כי את השמות צחי הלוי ורינת גבאי ו... אורי ששון, שמענו כן, כל הזמן. Uh, טוב, אז uh, בואו נתחיל עם uh, סטטיק ובן אל. למה לא? סלסולים. אחד אחד, שמה שמדבר אל הישראלים זה באסה עם סלסולים. סלסולים. הראשון, המקום הכי חם במזרח התיכון, מדינה קטנה, סתכלו סביב, יש ביג בלאגן בתל אביב. חולים על מעוולים, ועפים איך שהביט נכנס, הקצב של הבסים, יחס אליך בראש קרקס. ועד מתי באמצע המדבר לא צריך עוד שום דבר, אז אני שם, אין לנו עידן. אחד אחד שמה שמדבר אל הישראלים זה באסה עם סלסול בנות פה, אין על הבנות פה, כל אחת בצבע בונה את זה שזופות פה, כמה זה שותות פה, כמה הן שותות פה, עולות המעלות אז הבנות עולות לאוטו. מהחול של הנגב ועד החרמון, ככה זה בארץ, ככה זה בציון, כל שבת בדשא על האיצטדיון, ככה זה בארץ, ככה זה בציון, אלכוהול מרוסיה, אוכל מרוקאי כינור אשכנזי עם טיפה טינה ניי ניי גם אם מבחוץ זה נראה על הפנים וואלכ לא מתלוננים גם אם אין לנו אידיזה בינה ובוויזה שם סלסולים. בהחלט, חמור. טוב. רגע, הבהלת אותי, אנחנו לא הולכים לשמוע את אופירה שרה, נכון? את רוצה לשמוע את אופירה שרה? ממש לא, את לא, לא מזהה את האימה בקולי. אז, אז רק ש, שנהיה, אה, שנבין, אחד, את לא רוצה לשמוע את אופירה שרה. היא שרה? את לא רוצה לשמוע את אופירה שרה. אתה הולך להשמיע לי אותה שרה? לא. טוב מאוד. לא, למה שאני, למה שאני אשמיע לך את אופירה אסייג שרה? אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אה, אני, אני יכול לתת לך את אה, אופירה בגרסת אה, ארץ נהדרת. זה תמיד טוב. על מזק, אוקיי, יחד עם ערן זרחוביץ' בתור ברקו. לא תבוצל. לא תבוצל. אוקיי, אבל תסביר, למה? אין לי מה להסביר, יש לי תחושת בטן לא, לא, כזו. אוקיי, אה. או שזה הבורקס דפקתי בצ'ק פה. עושה לי, זה לא מוכן, אני אומר לו, זה מוכן בבטן. עזרא, ברקו, ברקו, קדימה, יש לנו עוד נושאים רבים על הפרק. יאללה, נו, זרקי, זרקי לראש, לראש. זורקת. אימוץ כולל עם איראן. לא. אימוץ לא כולל? גם לא. שיר חדש לרמי קליינשטיין? בבקשה לא, מעדיף עימות כולל עם עיניים. <laughs> שיבואו, שיפציצו אותנו, שיפגיזו. בריאות, האם תימצא תרופה לסרטן בארכו? תימצא, הלאה. אוקיי, מדע, התגלו חיים על כוכב אחר? לא התגלו, לא התגלו. פירה, אין איתי. אין איתי ואין הוקוס פוקוס. אוקיי. כל מי שחושב שיש הוקוס פוקוס... דבר שטויות, יש לו בעיה בצרוקת. מה קשור עכשיו? הרגת אותי. חדשות חוץ. עשר. איפה התקיים מצב החמה בארצות הברית? במינסודה, בכנסייה. כן? שמעתי על המקום, אבל אני לא חושב שאתה יכול לנבא דבר כזה. יאללה, צודק, צודק, איציס. לא בכנסייה, בבאולינג. ייגמר 24-3, שלושה פצועים לאמריקאים. הלאה, לחזה, לחזה, לחזה. כן. לראש, לראש, לחזה. איציק בוגי יעלון יחזור לחיים הפוליטיים? לא יחזור. לא מי זה בוגי? אחזור. אוש, לא הכל. היה לי משבר הקריימבויים. וואי וואי, על זה רציתי לדבר איתך, גם ברדיו וגם פה בטלוויזיה. אני מקווה אוקיי. מאוד שזה ייפתר. צפירה על המדינה שם וואחד, סבוכת. מה זה הביזיון הזה? מה זה הביזיון הזה? שאין קרמבו, לאן הגענו? מה זה המדינה היהודית? זה שאין קרמבו, זה קוטע את כל שרשרת המזון. אה, השבוע נסגרה רשימת העולות למונדיאל. אה, אני אשמח לשמוע מי לדעתכם תהיה אלופת העולם. גלו אוקיי. לנו. קיציס, אין שאלה בכלל. טליה. מי? טליה. איטליה, אתה מתכוון? על מה אתה מדבר? היא לא עלתה בסוף למונדיאל. מה אני אעשה? אבל זו התחושת בטן שלי. אני חולה על השוער שלהם, בופון. יש לו אחלה צרוקת, ויש לו גם שם שעושה אותי רעב, כי זה כמו בופה קטן, בופון. <laughs> נכון. לא כן, הטלוויזיה של ישראל עושה לנו לפעמים דברים ממש מצחיקים, אז אנחנו אומרים לה תודה רבה, כי... אה, היא תורמת אה, לתוכנית שלנו. אה, טוב, אז... אה, אז סגרנו עוד פינה עם, עם השופטים. סגרנו. מה עם צדי צרפתי? רגע, למה את ממהרת? כי הוא היה השופט האהוב עליי. הוא היה השופט האהוב. למה את אומרת שופט? אמרנו שנקרא נכון, להם פנליסטים. נכון, הוא היה הנחשן האהוב עליי. עכשיו, מה הייתה התכונה הבולטת אצלו? לא יודע. ההיסוס, כן, כן, כן. אז זה קצת אירוני שאנחנו נשמע אותו שר, וזה נדיר. הוא שר? הייתה אחת הפעמים האחרונות שהוא שר, אני חושב, זה היה בשיער. את יודעת שהוא היה בשיער. אני יודעת שהוא היה בשיער, כן. כן, מישהו אפילו הופיע שם בדרג. אז זה אירוני, כי השיר שהוא ישיר מתוך שיער, נקרא "אין בליבי ספק". הופה. ורק לומר יורשה לי שיער ארוך ושאר גינוני גינדור לגבר אם יורשה לי לומר הם רק נטייה מבטן לנער מעליו את הפרורית הבגד ולהתקשט בנוצות טווס פעם שמעתי גם אמונה מגוחכת שזו אין בליבי ספק שהוא לא זמר מדהים. שהוא לא זמר, ואפשר להבין למה הוא עבר לבימוי, עשה החלטה נכונה מאוד. כן, טוב, עכשיו אנחנו נעשה כבוד לאורי ששון, שהצליח להגיע בתור הפלאפל למקום השלישי. אז אנחנו נשמע שיר על פלאפל שכתבו דווקא שני אשכנזים, דן אלמגור ומשה וילנסקי, אבל לפחות מי ששר אותו הוא מהעדה המתאימה. כן, בגרסה היותר פופית, דנסית. לכולם, לכל ילד בגן יודע כי האוכל מקרוני הוא איתה. לאוסטרים בווינה שניצלתיים, והצרפתים אוכלים צפרדעים, הסינים אוכלים אורז דקה ורזה, הקניבלים אוכלים זה את זה. ולנו יש פלאפל, פלאפל, פלאפל. לאבא מתנה, גם אמא קנקונה, לסבתא הזקנה, נקנה חצי מנה. וגם אחותנו היום תקבל פלאפל. נושק לאדמה וברח הגומל היום הוא רק יורד מן המטוס הוא כבר קונה פלאפל ושותה גזוז אצלנו אין מלך יש רק נשיא אבל במלוכה תבריס הגנוסי אצלנו כל יום קם מחדש אחד מאושר השני מיואש כי לנו יש פלאפל פלאפל יכול לרחוב, ריחות של סומסומים ושמן פרפים, וגם צרבת אפשר פה לקבל מפלאפל, פלאפל, עם הרבה הרבה הרבה אותי זאת אומנות ויוכל לי להבחין כל בן תימן פלאפל של חובב או של אמן המשיג ביותר הוא הליל עזים פלאפל עשוי בידי אשכנזים פלאפל כזה תמיד תרגיש עם טעם מוזר של גפילטע טפיש רק לנו יש פלאפל פלאפל פלאפל לאבא מתנה גם עם הקנקונה, לסבתא הזקנה, נקנה חצי מנה, כי זה המאכל הלאומי של ישראל, פלאפן, פלאפן, עם הרבה הרבה הרבה, עם הרבה הרבה הרבה עשה לנו חשק. עשה לפלאפל, אותנו רעבים. עשה אותנו רעבים. את יודעת מה אנחנו... בואי נמשיך עם uh, עוד נציגה גאה של הקהילה, גלית גיאת. גלית מדהימה ומקסימה וחמודה אמיתית ומוכשרת בטירוף. והיא הייתה יעל. כן. היעל. כן. היעל. עכשיו, אה, בואי נשמע את גלית. okay. עם אוקיי. הפאנליסטית האורחת, מירי מסיקה. אוקיי. Okay. כן? והן הופיעו בשלמה המלך ושלמי הסנדלר. והן שרו את השיר שבמקור שרו יונה עטרי ורחל עטס. וזה נעליים מאוד גדולות להיכנס אליהן. אז uh, בתקופה היו סנדלים, אני חושב, לא נעליים, אבל... <laughs> בוא נשמע. שיר המריבה. גם אפריכך מזה. ספחת! ספחת מי ספחת? מי? נשים מפלצת ממולחת, לומר זאת עוד פעם, ספחת! מה איך? ספחת קמתי! <laughs> זו לא עברית. אש וגופרית! איך זה הספקת, גברתי נופרית? כל כך מהר עברית ללמוד. איך? באולפן פשוט מאוד. אולפן שלמה? כן, כל האלף. למדות פה בשידורי ערב. אומרים זאת להעיר כדאי לך שיש פה רק שיעורי לילה <laughs> ואת אני רואה מיהרת להירשם אבל איחרת צאי רגליים ריש הצידה צרור שומי הפירמידה איזה הילוך איזו קומה וכמה פוך ממש אימה שמן זך וסולת הדבש ונופת צוף הפסוק שלך מעיד אם זה נאה לך, שגם בתוך ארמון המלך לשון חוצים כמבשוק. <laughs> כך בדיוק ולכבודך, בציפורני האדומות, את זאת תרשום על פרצופך, כתוב מכתר אחר תומות גם לי חי כל שרים בסגל עוד יש ציפורן יד ורגל. אה לאט לך בלי רגליים! לא דווקא עם כל השתיים. אני אפרוץ כנהר שחור אך לא ירדני סוף אחור. אה, חליפה מבהקת, חושך חמוץ, ולה נדבקת. לשאוף רוח. אוף, אני עדיין אוהבת את המקור יותר בלי להעליב. המקור, ברור שהוא uh, קלאסי ועומד מעל לכל תחרות, אבל הם עשו פה עבודה יפה. הם עשו פה עבודה לא רעה בכלל. מי שכמעט, כמעט, כמעט הגיע לגמר, היה כן. איציק כהן, הדרקון. נכון. עוד אחד שהפתיע אותי. הוא והפלאפל, לא חשבתי שהם הגיעו כל כך רחוק. כן, אז את יודעת שלפני שאיציק כהן היה הדרקון, הוא היה גלדיס. אני יודעת, בפנות פסח אפשר לשכוח את זה. אז הנה, גלדיס שרה סינדרלה, וזה בטקס נערת השנה של מעריב לנוער ב-1999. היה פעם כזה דבר. הנה גלדיס. בוא נהיה כנות לרגע, מי מאיתנו לא רוצה להיות סינדרלה? אפילו ללילה אחת, עם כתר והמון המון זוגות נעליים, אה? אבל הערב מנפד לקום. אני סינדרלה. אפשר את הנדנדה של סיגי? זאת עם הפטרוזיליה? לא? אולי מוזיקה? תודה רבה. רקדנים, בואו, תעזרו לי. עוד נעשה שיר, שיר, בואו מהר. תעזוב את הסיגריה, מנחוס, תבוא כבר, יאללה. אבל לא להסתיר, לא להסתיר. טרזן, יאללה, באמת. עוד מחכה בדירת עיניו ריקה חיה כמו באגדה ומחכה לבדה. סינדרלה, ככה חיה ונדמה לה שהנה כמו בסיר אין כן, כמו גלדיס במבטא עיראקי, איציק כהן. וחפשו את הקליפ כי הוא נורא מצחיק, וחוץ מזה תמיד נחמד לראות להיות קברברים אה, צעירים חשופי אה, חזר, מרקדים. מרקדים, מרחפים. אפילו מרימים אותה באוויר. כן, זה לא, לא אותו. לא, לא קל, כן. אה, בהחלט לא פשוט. נשאר לנו עוד פאנליסט אחד. מי זה? שחר חסון. איך הוא... אפשר בלי... הוא גם לא היו הרבה מאוד אה, נחושים. כן, הוא גם כן לא פעם אה, צדק. אז... אה, והוא אחד הסטנדאפיסטים האהובים עליי. ויש לו הרבה מאוד uh, קטעים יפים, אבל מה, מה יפים? <laughs> לא בדיוק מתאימים לתוכנית הזאת. בוא נאמר לגילאי 16 ומעלה. אז מה נעשה? מה אנחנו נעשה? נשמע אותו מצטרף לדנה אינטרנשיונל, ובאמת, באמת זה עוד מושונוב שמפיק ומוזיקאי, והם עושים את הגרסה שלהם לשיר של חווה אלברשטיין. שכתבו לאה נאור ונורית הירש, והיה גם שם של תוכנית לילדים בגלי צה"ל, מקהלה עליזה. בוא נגיד ככה, החלק שלו לא משמעותי, אבל נשמע. שבראש שבחצר, שמחה והמולה שם כל הציפורים בעיר הקימו מקהלה, העפרונית הסלנית נקטעה. Yeah! לא. זה... זה לא. תשמע, זה לא חווה, זה לא גרסה של חבלי, אבל זה חמוד נורא. זה... האמת? נכ... נכון. פחות גרוע ממה ו... שחשבתי. אה, לא שמעת את זה אף פעם. לא. טוב, אז הנה, עכשיו... אם אה, בהתחלה היה לי טיפה קשה, התרגלתי עם אה, ככל שהשיר התקדם, וזה אפילו חמוד מאוד. כן, אנחנו דיברנו על אלה שהגיעו למקומות הגבוהים, כן. כן, אבל אה, די בהתחלה, די בהתחלה אה, היה את גדי, גדי סוכניק. שהפתיע לטובה, הוא הוא שר... הוא היה דוב, כן? הוא היה דוב. הוא שר לא רע. אבל לא נשמע אותו. לא. לא. אני לא חושבת שהוא הוציא אנחנו... אלבום או משהו. אבל אנחנו נשמע שיר על מה שטוב לדוב, מתוך uh, ספר הג'ונגל. שזה תמיד טוב לשמוע. דני ליטני וטל בלחרוביץ', בלחרוביץ', שרים מה שטוב לדוב. מה שטוב לדוב זה... טוב גם לנו. שישמיעו אותו פה בתוכנית. ואם זה טוב לו, לא, זה טוב לנו. לעשות זה... הפסטה תמיד רק את הטוב שבאמת נחוץ לדוב, ושכח את הצרות שבחיים. דברים פשוטים יש פה לרוב, הטבע הוא נדיב וטוב, הוא מספק לנו את הצרכים. בבוקר בערב, בגיא או בהר, דבר לא חסר לי. עם חם ועם קר. דבורים יעופו מסביבי, יכינו דבש לי כלבבי. מתחת לסלעים גדולים יש מושבות של נמלים. אולי כדאי לך לטעום? אתה אוכל נמלים? <laughs> בהחלט, למה לא? אתה תאהב את הדגדוגים. <laughs> רק להיזהר! תראה שהדובים זקוקים רק למעט. באמת? לכלום כמעט. חפש תמיד רק את הטוב שבאמת נחוץ לדור, ושכח את הצרות שבחיים. כדאי לראות מה יש קרוב, את כל היתר לעזוב, לכן לדוב כה וגם נעים. אם אתה רואה צמח אשר יש בו קוצים, להבא תלמד לקח, גם לחשוב כשרוצים. אל תקטוף את הפרי בלי לנקוט זהירות, כדי לאוכלו ישתמש בשיפוד. וגם דחיפה כאן תעזור, הפרי חיש לידך ינשור. האם למדת משהו? כן, תודה, בלו. או, בחיי, איזה קשקושים מטופשים. קדימה, בגירה, תפוס את הקצב. אם תסתפק רק במעט שטוב לדוב. זה מה שאעשה. אז תחיה בטוב. וואו, כמה טוב לחיות. אז קח את העניינים בקלות. כן, רגע. שמח בחלקך, צפצף על העולם. שמע מה שאגיד לך, פשפש קטן. אם תעבוד כמו הדבורה הזאת כאן, אה אה, תתאמץ לחינם. ואל תבזבז את זמנך בחיפוש עקר. על דבר שרצית, אבל הוא מיותר. בסוף התברר שאפשר בלעדיו, ואתה כבר מזמן ויתרת עליו, אז כדאי לך לחשוב שגם לך נחוץ רק מה שטוב לדוב. אה, אני מוותר. אני מאחל לו כל טוב. מוגלי, אולי תשאיר גם אתה? חפש תמיד רק את הטוב שבאמת נחוץ לדוב, ושכח את הצרות שבחיים. אמן! דברים פשוטים יש פה לרוב, הטבע הוא נדיב הטוב, הוא מספק לנו את הצרכים. כן, הוא מספק לנו את הצרכים. אמן! איזה יופי. נכון. גם שיעור מקסים וגם דניאל איתן, מי צריך יותר מזה? טוב, אה, את זוכרת מי היה השור? לא. השור היה יזהר כהן. אה, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. ואפשר להגיד שבעצם... שאגב, בש... מאוד הפתיע, כי ממש לא נשמע כמוהו. כן, מה שרציתי להגיד, שבשיר הבא שנשמע, בעצם מבטאת הרעיון מאחורי התוכנית. מה, מהי התוכנית? מה? לתת אשליה, נכון? אז נשמע את אילוז'ן של יזהר כהן. הנה, הוא עבד על לא מעט שם. אני חושב שהוא עבד על כולם שם. בהחלט. אתם יכולים להצטרף בפחים. לרקוד על השולחנות. משה, רד מהשולחן. אבל לא על הקונסולה. הזה נקטע לנו במהירות. איזה יופי. אבל יפה הוא עושה את זה. נכון. אז uh, מה את אומרת שנשמע את המלפפון החמוץ? תזכיר לי מי היה המלפפון החמוץ. הייתה, זאת הייתה עינת שרוף. אה, נכון, נכון, נכון, עינת שרוף. אז הנה, כאן עם דורון מזר, והיא שרה, זה לא נורא, זה באמת לא נורא ש... דורון מזר! לא, זה ממש לא נורא שהיא לא, לא הגיעה לגמר. ממש לא נורא שלא הגיעה לגמר. הייתה בסדר. אתה בסדר. בנות, בנות. בנות, בנות, ובהופעה, כמובן. שאת ממשיכה לחיות אמרי שזה לא נורא את אומרת? זה לא נורא שהגיע הסוף אה, לא, לעוד תוכנית? לא, כי אנחנו נחזור בשבוע הבא. אתה יודע מה עוד יהיה לא נורא? אם בעונה הבאה של זמר במסכה היו יותר שירים בעברית. כן, אנחנו uh, בעד הדבר הזה, דיברנו על זה לא פעם, לא פה, אבל דיברנו. אז אנחנו, uh, קודם כל אנחנו ניפרד, נגיד אה, תודה לך, אהרון. נגיד תודה לך, אמירה, ותודה למשה ירונסקי, שהיה הטכנאי שלנו היום, ואנחנו אה, נסיים עם משהו. ותודה לכם שהקשבתם. אה, that goes without saying, אבל כן, נגיד את זה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. ואנחנו מסיימים עם? אנחנו מסיימים מה שמתאים ל... לחנוכה. אמנם חנוכה הפעם הוא קצת, אה, קצת הרבה מאוד שונה. ומי שירצה פסטיגל יקבל אותו רק באונליין, בזום. כן. אז אנחנו מסיימים עם השפירית. לפחות יחסוך לו את ההוצאות בזה. קצת. אנחנו מסיימים עם השפירית, רינת גבאי, במחרוזת פסטיגל מ-2007 נדמה לי. אז uh, היה נחמד שהייתם איתנו. תבואו גם בשבוע הבא. תבואו גם בשבוע הבא. יהיה גם נחמד.